karadiridimba karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro giha akaryo n'akanya abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cyabibarutse ni ikiganiro kimwe rudende hano mu gihugu cacu kiyaga n'abarundi bari hanze kugira twumve yuko nabone izo ntererano zabo cyangwa ibyo byiyumviro byabo bishobora kuza maze bigafasha mu kubaka kubaka kino gihugu c'uburundi cabibarutse mutsi rero no musi tugaruka kuyaga ku vyerekeye iki uno musi tuza kugaruka ku migenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Kongo imiba imi iyo iyo uwo mubano umeze neza hagati ya bino bihugu byacu bibiri mbe igihugu cungukiki ni nyuma yaho ku magerekerezo ya mirongo ibiri na rimwe kugeza kwa mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu cya repubulika ya Demokrasi ya kongo antoine felix Tshisekedi Chilombo yari yagendeye kino gihugu cacu mu rugendo rw'akazi mwarumvise ibitari bike aho yavuze yuko ari nka rugendo shure eh, aho ivyo eh, yarabiye cyane cyane uko abarundi bari ku kivi biteza imbere kugira ivyo navyo bize bifashe kumure aho hakujya muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ivyo bikabiruko kandi mu gihe mwumvise yuko hari injyane zitari nke mu busiruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo mbe Burundi bwobwo ntibushobora gushikirwa n'inyuma kandi yaho mwumvise mu misi yahera yuko amakungu cyane cyane hariho eh, amaraporo cyangwa ibyegeranyo byavuga yuko hari abarundi mbere no guharuka ruhurike mugambwe sendedefitede mwarumvise ko rwavuzwe cyane ngo rwo baruri muri congo mbe uno musi imigenderanire y'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya congo imeze gute ni igiki tuma ikomera mbe izo ngendo zoshobora gutuma intambara ntambara icureha aho mu buseruko bwa repubulika na demokarasi ya kongo nibazo bike tuza kugaruka ko muri kino kiganiro umutumire ni usanzwe aserukira abakongomani hano mu gihugu cy'u Burundi uwo bita umusekiroteri wa diaspora y'abakongomani hano mu gihugu ariko mu kanyisase aza kuba hano muri sitidiyo byamugoye gatonya niyo tuza kuba turi kumwe hano kugira tuyage kuri imigenderanire hagati ya bino bihugu byacu bibiri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Burundi nk'uko mwabyumvise kuri micro ni meda niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma nza gufashwa na neri kwihangana sangwa ikaze rero burundi uri umubyeyi abana bawe ngaha kubyemeza igikomeye si icyo abantu bakwita igikomeye ni icyo ivuga kuri buri gihugu cy'amata n'ubuki nabyutse kare mu gitondo byuwe n'uturirimbo tw'inyoni akayaga gahera mba mfise ukweze mu mutima wanjye ehe umutwe nzu uratambitse akazuba nako karaserutse nereje amaso hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona amazu kikuje igihugu cyose ibendera ry'uburundi riduga ndabona umuntu w'amasuka ikuje igihugu cyose ibendera ry'uburundi Ego nk'uko nari mpejeje kubamenyesha usanzwe yaserukira abarundi baba hano muri Kongo twamaze kumakira hano muri studio ariko reka mbanze nakire David muri Canada na mahoro ga David Allo Allo Allo ndabahamukije kuri radiyo isanganira david uraho yego ni cyane turaho namwe ni gute hiyo eh, natwe turashima ibintu bimeze neza byiza cyane mhm. namwe ni sawa ubu ni sawa ubu ni sawa uretse yuko muntu biheze twari twagize ingorane yego mpore mpore haguye imvura nyinshi irimo igihuhusi turabura umuriro Eh, rezo internet n'ibindi byinshi biracika mm, oya kuwa mungu kweli naho iwacu byari byanse rwose burundu <laughs> ni numvise mbabaye kubona ntabumvirije cyane ngo ngire icyo ntera ku cyo kwa mungu heze kabisa ariko ku kiganiro ari icy'iwanyu sangwa ikaze n'uno munsi mwumvise ko twagarutse ku migenderanire hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo e, usanzwe aserukira abarundi abakongomani baba hano mu burundi yacerewe gato ariko yashyitse mu mwanya turaza kumuha ijambo ariko ko wumvise icyo tugaruka kuno munsi tukaba kandi e, twakigarutse ko mu gihe mu buseruko bwa repubulika na demokarasi ya kongo hari imigwano imishamirano idasanzwe Kongo n'u Burundi ni ibihugu bibanyi ni ibihugu bivukanye ce sont des pays frères nkuko mwumvise president Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yabivuze ekana mugenzi wo mu Burundi mwarumvise president general uh, Ndayishimiye nawe niko yashimiye cyane cyane ku muzo w'uwo mukuru w'igihugu aranamutembereza mu bice bitandukanye harimo n'umugwa mukuru wa politiki gitega kumbure icyo mushikiriza ama mukanyarushe twakira umutumire turi kumwe hano ego ndashima imbere ya byose ingene uburundi na kongo twibaniye neza mm. ni ukuri abarundi n'abakongomani baba abarundi abakongomani baba mu burundi mm-hmm. baba abarundi bakora ibyo imirimo ya misi yose muri congo twibaniye neza cyane mm. urabye no mu rwego rwa politiki diplomasi uburundi na mm. congo tubanye neza icyo ni ikintu cyo gushima cyane mm-hmm. nkavuga rero ni urabye nyine kongo mm. ingana kongo mm-hmm. eh, ni igihugu kinini cyane nk'uko mubizi ugaca usanga ubwo bunini ubirabiye ku rundi ruhande nabwo nyine burayitera ikibazo kubera icyo nokwita guverinoma santarale ntishobora eh, hariho mhm. uburere umenga buritwara cyangwa hariho uburere umenga ni buri munsi y'amategeko ya guverinoma santarale mm. ariho rero tubona yuko kongo ari isibaniro ry'imigwi yitwa ibigwanisho mhm. ihunga abanyuma umutekano mu karere hmm. twovuga yuko harimo n'imigwi hmm. ihungabanya cyangwa ifite imigambi yo guhungabanya umutekano mu Burundi twaragiye tubibona muri kahise ka hafi hmm. ubwo rero imigenderanire hanze imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Congo urumva bica bituma ibintu byo gutsimbadaza umutekano mu bihugu byacu ibintu byo kurwanya aboba bashaka guhunga guhungabanya umutekano mu bihugu byacu ibyo bikorwa byose bikorerwa hamwe mhm. mu ntumbero nyine yo kubungabunga umutekano w'akarere ego hariho n'ikindi kintu rero gikomeye mu bituma kongo ibisibaniro ry'imigwi mhm. itandukanye ni uko kongo murabizi mwese yuko ari igihugu gitunze ibintu um, amaresource minière hmm. menshi rwose hmm. ibyo nabyo rero kuba ari igihugu gitunze ubutaka ubutaka bwinshi amaresource hmm. minière menshi bituma amakungu cyane cyane ibihugu bya rutura zishaka kubivuga bihakorera cyane mu kuhakorera nako nibyo tubona uno munsi habisibaniro y'ibintu bitandukanye hmm. haba amakompanyi y'ibihugu bikomakomeye akorera mu karere aho hafi na hafi ubwo rero ibyo byose ni ukuvuga bica biha inyungu abakorera muri icyo gisata cy'ubutunzi hmm. Eh, ni ukuvuga rero ikibazo cya kongo cyane cyane muri ako gace kegereye Burundi mhm. ni ikibazo gikomeye cyotegerezwa kwicarirwa n'amapariye yose twavuga n'akarere olivo ya eyase mhm. tunashima yuko na kongo iherutse kwinjirwa muri eyase olivo ya afurika mhm. ku rwego rwa uniyo hmm. mbega no ku rwego rw'isi igihe amakungu yoba ashatse amahoro nyayo arama botegerezwa gufasha kongo kugira ibanze ituze iyo migwi yose iteza akajagari muri ibyo bice hmm. ariko rero ibyo nabyo sinzi ko byashoboka kubera ako kajagari hari abo gafitiye akamaro mhm. ariko cyane cyane nk'abo bikika mukiza ariko gatonya basahure amatungo kama ya Kongo ya Kongo David ukiraho gatonya ukiraho nyene uh, eh, ukiraho uno munsi ko igihugu cya Republika ya Demokrasi ya Kongo gisigaye kiri muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko muranyumva Yego ndakumva cyane. Yego hama abagwanira muri ico gihugu abenshi ugasanga bari muri uwo muryango mbe ntiyari nzira yoroshe yotuma ico gihugu gitekana. Ko naco kiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko eh, nta munyangora ari muri Kongo nta munyazambiya ari muri Kongo yemera byinshi ko ari yari nta munya Egypte cyangwa umunyahehe ari usanga bose ari ba hano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. ubona itoba inguvu yotuma eh, intambara aho muri Kongo ihagarara mu biganiro byaheze hmm. ndibuka neza na neza mwari mwatumiye nyakubahwa umwuba wa deo yego narigeze gusa n'ukigaruka k'ikintu gisa n'icyo hmm. ni ukuvuga abo ubona basibanira muri kongo yego nk'uko bivuze si ba kabantara ni abo ngaho nyine hafi tubana mhm. abo oh, muri iki gihe tugezemo hari ibyo bita la par procuration mhm. ni ukuvuga ntuzobona umuzungu yaje kurasa ngaho oh, ntuzobona uwo ari we wese umushinwa w'umuki yaje kurasa ngaho ni ukuvuga barondera abo bakoresha icyo twita gere pa propirasiyo akaba aribo baza kubakorera ku kazi hmm. ni ukuvuga rero abo bantu ngaho mu karere murantunga ntimubambaze ngo mibane ariko barazwi ibihugu byonona ako karere birazwi si igikenewe rero ku bwanjye ni uko ibihugu bisigaye hmm. n'uburundi burimo kubera uburundi mu by'ukuri ndashima cyane kandi biranshimisha no kuba ndi umurundi nta gihugu na kimwe twigera twinjirira nta gihugu na kimwe twigera dutera cyangwa duhungabanyiriza umutekano ahubwo dufasha ibindi bihugu kugarura umutekano mhm. ni ukuvuga rero ibindi bihugu bisigaye ngaho mu karere mm. nahabyeho kuraba ati no hariho abantu batwononera batuma akarere tudatekana kandi kongo idatekanye n'abandi ntituba dutekanye neza ni uguca twicara tugatse ni ukuvuga ibyo bibazo bakabihagurukira ivyo bihugu byononera ibindi mhm. sinovuga yuko ngo bobishyira mu butungane kubera n'ubutungane usanga ari ubw'abakomeye ndiko ndavuga ivyo bihugu vya rutora nivyo usanga bitanga ubutungane ubwo rero niwo woribwa n'intuze witware ku ntuze muravyumva ngewe numva umenga nivo y'ibyo bihugu boshobora gufata ingingo mhm. bayifatira ibindi bihugu biri muri ibyo bihugu nyine mu karere kugira babyumvishe yuko bitegerezwa kubahiriza amasezerano bahuriye ko yo kudaterana mm. yo kudaturumbanya umutekano w'ikindi gihugu yo kutinjira kutivanga mu mafere y'ibindi bihugu hanyuma byanka bakabishiriraho n'ibihano mm-hmm. ariko nk'ubu kandi ibihano igihe boramuka ibihano mm, byokora mm. ibyo bihugu bikisubiramo bashyizeho nk'igisoda cya bose cya bino bihugu ubonaho ho byokoroha kuza kugarukana umutekano mu gihe bari bazuba bariko batera cyangwa bagwanya abavukanyi Mm. ni igiki cokogwa kugira duhe ikaze umutumire n'igisona byashoboka cyane mm. ariko rero ingorane nje tugira ngaho mu karere mm. ni kubera kibaye igisoda igisoda bica gikenera finansima mhm. ya babandi nyene ah, bya bihugu rutura ku bwabo eh, aho niho bica bipfira igisoda eh, igisoda turabifise byo ushobora gukora ku kazi mhm. mugabica bikenera finansima y'ibikoresho y'imishahara ya babandi mm. urumva urumva twaguma ariko naho twoshika igikenewe ni ari igihugu kimwe cyane bibiri kija muri ivyo bikorwa bibi mm-hmm. nko mu vy'ubutunzi ndakubaye akarorero bagifatira ibihano mu vy'ubutunzi akaba ibihano mu vy'ubutunzi twebwe nidusubira gukora urudandazwa na wewe kubera ibikorwa byawe bibi ukora muri iki gihugu mm. twebwe imipaka yawe turayugaye mhm. ibyo bihugu byo kwisubirako hmm. murakoze cyane rero uh, david murakoze namwe hmm, kumbure turi kumwe n'umutumire nimwagira icyo mwongera ko murashobora kuza kugaruka nta kibazo cyane rwose ndabashimiye baje ndiko ndabakurikirana n'ivya kane ndagaruka murakoze murakoze cyane uwo rero ni David eh, mu gihugu ca Canada yakoze nibutsa ko turi muri karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro na n'akanya barundi bari mu makungu kugira nabo bagira ico batedereye ni ikiganiro kimwe rudendeye hano mu gihugu cashimye guha ako kanya abarundi bari hanze reka mu kanya duce twakira umutumire turi kumwe hano muri studio murakeye murakeye imuramvya nimuganure amayaya jane n'impundu kuko inyana zinyuragiranwa masaka ntora n'ibitangwe biyaga reka rero tugaruke hano muri studio nk'uko nari nabibamenyesheje ni kumwe n'umutumire umutumire adasanzwe kuko ni akongera akaba n'umuvugizi Eh, wa diaspora y'abakongomani baba hano mu Burundi ni ukuvuga abakongomani bose hano mu Burundi niyo bavugira kongera akaba n'umunyamabanga wabo nawe se undi akaba yitwa ngo itumba Boniface reka ndakuramutse nongere ndaguha ikaze izina ndarivuze nabi kumbure widondore ko ariko haragukurikirana sawa mwiriwe mhm. eh, murakoze ku ijambo mhm. nitwa ngo itumba Boniface Eh, uko wabivuze kuvuga jowe ni munyamabanga mukuru mhm. eh, w'abakongomani muri diaspora baba mu burundi mm. ukongera ukaba n'umuvugitsi mm. Mm. <clears throat> mwakiriye gute umuzo wa President antoine felix Tshisekedi Chilombo asanzwe atwara repubulika ya demokarasi ya kongo hano mu burundi mu rugendo rw’imisitatu itatu yahamaze eh, ni twashimye turashimiye rwose kumwakira wakira mukuru w'igihugu cyacu nga mu burundi mm, turanezerewe mm, urabona uyu ni mupapa wacu yaje mu burundi twese twashimye kandi turanezerewe rwose mm. murambabarira <laughs> ikirundi mm. eh, mm. ndabyumvura kivuga eh, neza <laughs> ku bwanyu ni gike mwari mwiteze ashobora kuvugana na mugenzi we eh, wa hano mu gihugu cyacu cyo bazanira mwebwe inyungu pour votre intérêt ku nyungu zacu twebwe abakongomani baba mu burundi ikindu cya mbere twamusabye ni kukura ya taxi ya covid 19 hajya ku mupaka mm urumva e, umukongomani e, avuye muri Congo mm e, ku mupaka aratanga amadolari atanu mhm. ku ruhande rwa Congo mhm. ariko akize mu burundi agatanga e, amadolari cumi n'itanu mhm. ni menshi mu rusange Eh, usanga muri total atanga vendorari amadolari mirongo ibiri ni menshi ku mm. banyagihugu icyo ni cya mbere mu nyungu zacu kugira ngo babikure mu nzira mhm. iyo iyo ni ingorane ya mbere mm. ingorane ya kabiri twamushyikirize umukuru w'igihugu cyacu ni ibipapuro abakongomani bategereza gutanga eh, mu burundi kugira ngo ni babe neza na mm. igipolisi kugira babeho kuri buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi byari bisanzwe bigoye eh biragora cyane cyane cyane umunsi abapolisi baje gusaka mm. abapolisi bo Burundi misi yose baza gusaka mu mazu iyo bagize rafle eh mm. oya si rafle misi yose usanga kwa mbere baje bakasubira kwa kabiri mm. bakasubira kwa gatatu usanga mu indwi imwe bakaza inturo zine zitanu kuraba badakwije ibyangombwa yego mm. kenshi usanga abapolisi bavuga ngo cyane cyane mwe b'abakongomani muri benshi ngaha mu burundi mm. ukamwereka wowe zana ibikuranga nibikwiye zana ikaye ya menaje cyane cyane mwe bagenda tukutware muri kamyo ibyo byose si byiza mm. e, ukamwereka ibikwiye usanga bakokwira oya oh tugende gende uzobivugura uzobivugira hariya hariya imbere mm. usise muri besere ngo amande vemire ivyo vyose si mm. vyiza mwarabishikirije eh umukuru w'igihugu mm. cacu ubwo ah. yarabishyuye ko yaravuganye na mugenzi we hano mu gihugu eh, yatushyure neza yavuze ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni mugenzi turavugana neza ibyo byose mwajije kumbwira nzomushyikiriza kugira ngo mbehoho icyo nokubaza gatonya gangoye mm. urazi yuko ubukongo iri muri east africa ni ukuvuga ibihugu bigize afurika y'ubuseruko mm. murazi yuko mu mategeko wagize ibihugu bya afurika y'ubuseruko namwe mwitwa ko muri abasitwaye ba kominote mubizi yego turabizi ariko nta na kimwe twabonye gushyika ubu ntibirajya mu ngiro yego ariko abarundi bagiye za kenya bagiye hehe bafatwa nk'abanyamuryango kubera ikintu n'icyo mwebwe namwe muri hano mudafatwa nk'abanyamuryango si cyo nicyo kituma twebe biratutangaje cyane mm. e, none ibyo bintu bizoshikirizwa mu ngiro ryari mm. e, gushika n'ubu aba mm. abakongomani bagiye muri tanzania n'ubu bakora ya, ya visa ya 50 dollars mm. abakongomani baje mu Burundi n'ubu barariya ya visa kandi mwari mu muryango kandi turi mu muryango none bizo bizo ni ryari ibyo bintu mm. mugabo mwararonse inyishu ibahumuriza inyishu umukuru w'igihugu cyacu yavuze ngo bazuvugana mm. bazuvugana n'umugenzi we Eh, sinzi uko bavuganye tuzobibona mm. eh, mm. tube dushaka inyishyu iboneka mm. eh. none gangoyi wowe nk'umunyamabanga w'abarundi b'abakongomani baba hano mu burundi urabye buno bucuti bwa bino bihugu byacu urizera yuko ejo na hirya y'ejo kumbura ibyo bibazo bito bito bishobora gutorerwa inyishyu ego ego dufite isipure turaraba iminsi ya mbere imigenderane ya burundi ni kongo niya meza cyane kandi ubu ni biza turabonye umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu aravugana neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo bibira birabaha eh, icyizere eh, ko ejo na hirya eh, bizomera neza mm. noneho kuvuga ikirundi neza umaze igihe kingana gute hano mu burundi jewe ubu mfise imyaka mirongo ibiri ndi mu mm. burundi ubwo nturasaba kuba umurundi ushaka gumane ka karanga ko muri kongo oya jewe ushaka kugumana umunyakongo mm-hmm. gushyika umunsi wa nyuma eh. reka tugaruke gangoyi mm-hmm. ko usanzwe uri umunyamabanga ukongera ukaba n'umuvugizi murakurikirana ibibera muri kano karere mm-hmm. eh, ka afurika cyane cyane aho mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ushatse kuvuga ziriya ntara zibiri nord kivu na sud kivu murabona ko ubuno munsi hari imishamirano icyo cyo muba mwaragishikije umukuru w'igihugu wanyu yababwiye iki kuko urabona ingwanira aho hiyo n'abarundi ntibaba bari nk'uko babivuga ntibaba kure n'iyo mm. ngwano mm. iyi nuko umugenzi wanje yitwa David eh? yitwa David ari muri eh, Canada David muri Canada yavuze neza mm-hmm. iyi usanga ni la guerre de procuration mm. nuko yabivuze nuko nyene usanga n'abazungu david ntihabavuze neza jewe ndabavuze neza uradomye ku rutoki eh, nabazungu abazungu se sibo bariko baragwanira Kongo ngoye oya oh, abazungu bakeneye amaminere iri muri Kongo susori yo muri Kongo susori yo muri Kongo nini mugabo upfutse abazungu naho gangoye umuntu yo eh. kumva abazungu bose none eh, n'abagira iki barimwo oya oya asaba abazungu bose none nabahe ko uvuze ngo uradomye ko urutoki wewe urutoki hmm. n'abazungu cyane cyane abazungu baba ajyanye ni davidari <laughs> ajyanye ni mu kanada eh. abo bazungu ba amerika abazungu cyane cyane abo baba mu eh, bwongereza hmm. nabo nyine batatu ababirigi ntibarimo oya ababirigi n'abarimo leberge ntibarimo ababerge oya abo n'abayomba bacu mm. eh, eh, mm. abo turavugana neza abo turavugana neza bakeneye ikintu baravuga eh, tukaba kandi ubu urwa de berge ari mu nzira ariko arategereza urugendo ruza muri congo mm. abo turabana neza abo nyine turavuga abo nabo biko barazana ingwano mu gihugu cyacu bakeneye iyo masuso n'abaze bavugane na guverinoma yacu nibareke kuza inyuma y'ibindi bihugu kugira ngo bazane ingwano iwacu si byiza mm. eh, tukeneye amahoro iwacu mm. eh. ariko urabye gangoyi eh, aho muri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mm. hari imigwi myinshi y'abagwana nta muzungu nta n'umunyamwema arabonekayo abenshi n'abakongomani n'abandi n'abandi n'abandi bari muri iyo urumva abo bazungu bara baraje kuzana ingwano iwacu ariko bagenda inyuma y'ibihugu bibanye ibihugu bibanye mhm. eh, cyane cyane ubu nana Kongo ni nini ifite ibihugu bibanye byinshi cyane cyane u Rwanda mm. igihugu cy'u Rwanda mm. icyo ni igihugu cya mbere kiriho kirazana umutekano muke iwacu mm. eh cyane cyane u rwanda kenshi na uganda nayo ikenshi nayo irazana umutekano muke mu gihugu cyacu mugabo byose biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko urugusiga iki ubona uko bwawe cokogwa kugira ngo anihagarara urumva hmm. kugira ngo ingwano yagara burundu burundu hmm. ni kuvugana neza na neza cyane cyane cy'u Rwanda Eh, kuvugana neza n'igihugu cy'u rwanda none wewe rwanda ushaka iki muri congo mm. eh. ushaka iki mhm. urumva umukuru w'igihugu cy'u rwanda umisi ya nyuma yavuze ngo urumva igihugu cyacu ni gito mm. kugira ngo umuntu wazaniye akajagari tukagenda kugwanira mu kindi gihugu <laughs> eh. twebe twatahuye ngo ah, nicyo gituma wewe imisi yose urazana ingwano iwacu eh? kubera iki igihugu cyawe ni gito mm-hmm. none ushakiye iki dusubire muri conference de berlin cyangwa ushakiye iki u mm-hmm. rwanda eh, uruba umubanyi mugabo mugabo ko tusanzwe turi muri uwo muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko mm. urabona Kongo ihungabanye n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko wose uhungabanye mm. nigikibona cyo kogwa nkamwe nk'ibihugu bigize umuryango wa Afrika Union Européenne canke mbere dufate n'ibihugu byo mu karere nigiki ubufasha vuba bwango kugira ibyo bintu bihagarara ibi bihugu byose ni bitanu cyangwa bitandatu bitandatu ubu ubu ni indwi mm. eh, ntibasubire kuvugana mhm. bavugane neza ngo bamwe perezida none yego mm. turabimubwiye ntibavugane neza niba dome urutoki uyu mukuru w'igihugu cy'u rwanda none yashakiye iki muri congo mm. iminsi yose ingwano muri congo ni rwanda ubu ubu sinzi ko wabibonye ni kuri televiziyo ya congo ejo baherekanye air mm. abasoda abasirikare bo mu rwanda bafashe mu ngwano none abo basoda bavuze ngo tobe n'abaofisiye bo mu rwanda icyo ni breve materiel mm. Mm. uvugutire uwo muryango nukorere kuri ibyo byemetse eh, hama eh, bavugane hagati y'abakuru b'ibihugu nuko ntibavugane kugira intambara ihagarare dukeneye amahoro iwacu urakoze cyane mm. umutumire mwumva turi kumwe ni ngo itumba boniface umunyamabanga akongera akaba n'umuvugizi w'abakongomani bose baba hano mu gihugu cy'u Burundi niwe turi kumwe muri kino kiganiro karadiridimba na kanakaji wabo boniface reka duhe umwanya abarundi batelefone arabaterera kujya kwa david kumbure nawe ubabwire ibyumviro byawe nabo bakubwire ibyumviro byabo siko inuko murakoze cyane zozazanywe kunywa kumata no kubuki twamamaze no kunyura z'isi hose babimere reka nibutse telefone muturondera ko ni itandatu na rimwe cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi izo nimero kandi murashobora kuzitotora ko no kuri WhatsApp.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 Jambo. Jambo ngoye. Jambo jambo sana ndugu. Yitwa Placide yeah. muri Holland. Ndugu Placide Holande. Jambo sana. Eh na nakusalimia sana. Mm. Ndiyo na mimi nafurahi sana ndugu yangu Placide. Mm -hmm. Yeah. Mwumvise no? ico twaganiriye ko uno munsi Placide nawe duga kwijambo. Ngoyi ibintu byo ni mibi inyakuri ibyo yashikirije eee we wari uvuze ni ibintu ngoyi yavuze hari n'iza atazi izina yiwe ariko reka ntuge ku ijambo mhm. intambara ya kongo yatanguye kiwe yatanguye yatanguye kiwe uraraba ukuntu wohagarara agatelefone ukavugire ko buhoro buhoro kuko amajwi ya nyuma nyuma acacika sindabyumva neza nanjye ubu turakumva uvuze uko turakumva ni intambara yo muri kongo niyo yateye intambara y'uburundi n'u rwanda bwa mbere ibyo byatanguriye ko gute gatoya ngoyi wiyaro ngoyi arakumva reka mbwire basi batubwira batubwira neza barundi abarundi bose muri hmm. kongo ingene byagenze nk'uko ingoyi byamugoye gusigisha um, intambara we yasiguye uko abibona ko oh, atari umwe wese umwe wese avuga uko abona icyo ndafite ibyemezo mpa ego mugabo wewe shikiriza icyumviro cy'iwawe wewe ibyo ushikiriza iby'iwawe si ko gapuraside nzakubwira ndafite ibyemezo byewe nyine ubwanjye nawe ego ibyo byemezo ntawa byanse mugabo dushaka icyo kwita verisiyo y'iwawe kandi urumva ntitwahagaze kuri iyo ntambara gusa twahagaze no ku migenderanire hagati ya bino bihugu byacu bibiri ndagicika kwicyo mhm. jako rero utekanye eee eh, eh, utekanye amahoro rero intambara yo muri congo mm. babangira guhisha bya bigega ubwo bukene ufite wemedari ubwo bukene ufise bukene ufise mm. ni bya bigega intwari ni bya bigega byo mu ntibabakomeretse bicara mu uranyumva untege amatwi neza untege amatwi neza cya ku kuko hamuvuge uvuge buhoro buhoro uri hasi udugije ijwi telefone zica zimigwa n'ijwi twe ku ntidusubira kukumva niba ari bushavuza ega n'ibintu byambaye ibyo mbabaje umutima ndabona n'imyaka jewe sindagushavuza placide kuko urumva no gushavuza biciye ndi ngaha kugira ndaguha ijambo mugabo ndaguha ijambo utekanye udugije ijwi ku iradiyo naho amajwi aca amanuka aca abafuti ngoye arakumva neza mugenzi hmm, tuga ku ijambo tekana ukurikije yakuja habona urumva uwo mujura ukibona uwo mujura utaranshiramo hmm. tekana ukuri kuzobakuja ntiturapfa twese <laughs> ntiturapfa twese hmm. ukuri kuzi yatanguye kuzi ngene byagenze turakuzi hmm. ngene byagenze turakuzi nta kintu kimwe tutazi cyo muri Kongo turekere amahoro ibyo bya korona virusi abarundi bagapfuma bagendera abakongore bakagendagendera korona virusi byabo bazanye uburyo bw'ingenzi bwabo nta murundi ntiyagize gukora intambara yo kongo umunyarwanda wewe unaciye ugara umunwa umunyarwanda na imigara umunwa na diyanja kuko reka ibyo byumviro byawe ndabikeneye mu rupfaso ntangire n'indirira jewe masunzu ntiyabyumvise ko yabaye minisitiri muri kongo masunzu witwa eh, masunzu eh, reka ntituvuge abantu batari ngaha placide ntituvuge abantu batari bwiregure ku byo ubagiriza cyangwa ku byo ubavuga muhungishije ari majoro ari ariko mm, uti rero imigenderanire wari wavuze ko kugaruka no ku migenderanire yoyo ubona muri kano kanya yifashe gute nari igihe uburundi buri muri nako na nyawujya kongo iri muri east africa eh? mbabarira meda gevra mm. placide dusigaje umwanya muti minota cumi n'ibiri oke oke egizambure ni witwa kanaha nakubwiye ayo yaremwe ayo mazina aba ariko baragutega abiri ntayo bazi reka tugaruke kuri iyi migenderanire myiza hagati ya bino bihugu mwumvise yo kugiye kunaguka inyuma urumva urumva tugiye tugiye muri ivyo twa tugiye inyuma inyuma y'ikiganiro reka placide adutunge ariko ntashobora kuvuga abo abatari ngaha kumbure nabo bagira icyo bashikiriza cyangwa bagira icyo batereye muri kino kiganiro ni nacyo gituma tutaduga cyane cyane ku mazina y'abantu ngoyi mm. eh, wumvise placide eh, ati iby'intambara arabitse hamati tekana ngo kuri kuzoja ahabona eh, ku bwanyu byakiriye gute cyane cyane numvise ibyo Placide yagiye ashikiriza urumva uyu mugenzi Placide hmm. eh, usanga menga imbere yo kujya muri Hollande menga yaciye muri congo arabizi hmm. urumva iwacu ni icyo bita mu kifaransa terre d'accueil hmm. eh, abantu benshi bariho abarundi bariho abanyarwanda bariho abanyakenya ni ukuvuga abantu bose bariyo abatanzaniya benshi bariyo ariko usanga umwe umwe yaciye mu bintu ingwano canke yabonye icyo abonye nicyo gituma david ashaka nawe ashikirize ibyo yabonye ni ni ni ni ni claude muri oranje ni claude ni claude muri oranje eh, muri oranje afise rezo yo kuvuga umenga nawe yaciye mu iyo nzira arabizi nicyo kituma yashaka nawe yashikiriza ibyo azi mm. ariko kuri jewe jewe mbona ibi bintu byo muri congo biri tre complexe ni kuvuga ni ibintu biri amanasiyonalite menshi ariyo muri congo ibintu bigoye eh, biragoye mm. biragoye cyane mm. eh, biragoye kandi ibyo byose byatanguye muri nonante sisi nonante seti n'imbere yaho gangoyi ingore zo muri kongo ntizari zihari ko abandi bavuga yuko uh, kuva kongo yikukira itigeze ironka umutekano ukwiye ni uko ariko byatangiye kugenda nabi cyane muri noransi noranseti mm. iyo bya kuva indepandanse tumvise ngo ni habamurere igihe cya rumumba ababirigi bicera umumba abandi bakagenda muri rebellion mhm. bakagira ngo abamurere mayi mayi ibyo ni kera ariko kuva 96 97 mhm. kugira ngo bamukure mu butu sesese ko mm. umukuru w'igihugu wa Zaire ya kera niyo byatanguye rero mm. eh, urumva wa umuzee bitwa yitwa mhm. eh, Laurent Desire Kabira n'iyo yazanye abanyamahanga kugira ngo bamukure mu butu nibyo byatanguye ari hmm. eh. umwanditsi w'umubirigi yitwa Thierry Michel uramuzi ah, aheruka gusohora eh, n'agasinema gatonya hmm. kijya bita documentaire yaragarutse cyane hmm. eh, kuri kuri kahise ka Kongo mm. eh, dufatiye kuri iyi documentaire shasha iheruka sinzi ko mwoba muyizi mm. yitwa L'Empire du Silence L'Empire du Silence mm. eh biboneka muri iyo cinema yuko nkuko na mwari mwabivuze ingwano y'abakongomani eh, cyangwa irikibera muri Kongo itava cyane Eh, ku bakongomani ubwabo mm. mugabo bibuko mu gihe a nation zine reka sikebure bari hajya muri kongo nibyo mm. mwe muca mubiha insiguro y'ihemwe bwe nk'abakongomani abo bakasikebure <laughs> baje kurondera amahera gusa mm. eh, abo bakasikebure igihe baje wa mbere bayita monisco mm-hmm. ubu bahinduye amazina ubu monike monike monisco ibyo byose usanga igihe babagira ngo nimusubire iwanyu usanga ingwano rero iratanguye gushasha mm. eh, ni ukuvuga baje muri bizinesi gusa mm. ba munisiko mm. eh, baje muri ntacyo bafasha bo mu gucungera amahoro muri kongo barafasha gake cyane eh, nibafasha rwose nibafasha rwose muri iyo dokimenteri yasohowe na Thierry Michel ku igenekerezo rya cumi na gatandatu Eh, z'ukwezi kwa gatatu eh, yarerekanye cyane cyane uruhara eh, rw'umuganga yitwa denise mukwege denis mukwege mm. yaronse mbere na mm. prino berdo la pe turamuzi mm. rero baciye arerekana ati kuki none ubwicanyi bubera muri congo butarondererwa na bwone sentare buhanwe nk'uko hagiye amasentare atandukanye za yugoslavia za he n'ahandi none iwacu ariyo kintu bita raporo mapingi iyo raporo mapingi yerekeye neza amaderive otoriteri yose y'ingwano kuva mm. kera gushika n'ubu mm-hmm. iyo raporo mapingi turayifise twese ariko kugira ngo bayikorereko rero biragoye kubera iki abazungu bazi ko batanguye gukora e iyo raporo mapingi izo zana bazusanga nabo bazungu bazwitaba barimo bazwitaba mm. imbere ubutungane ngo haba harabaye no kuvuguruzanya hagati iyo raporo ni eh, ni ya piyeri silence kugira hanyegezwe ukuri hari icyo mubiziho ko eh, baranyegeza ukuri ni ibishoboka babonye eh, tribunal yo muri congo nibikunda mm. ntibikunda n'ibikunda bazosanga abo bose bategesi bose bari muri iyo raporo mapingi mm. nicyo kituma dufate akarorero mm-hmm. akarorero ni ajya iwacu muri congo ahantu bita makobora mm-hmm. hmm? makobora usanga ni hafi ya uvira mm-hmm. eh? ariyo abantu benshi bicwa hajya mu makobora ariko uyu mukoroneri umutegesi mukuru avuye mu rwanda yinjiye mu ngwano ubu ari ni mutegetsi muri kongo urumva ubwo bajya n'abakongomani kuko hariho abakongomani bavuga ikinyarwanda ngoyi none b'abanyamurenge none kugira ngo canke bibananira gutandukanya abakongomani eh, bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda biratunanira twese ne bibananira gute kandi ari bene wanyu ngo oya sasa bene wacu n'abanyamurenge n'abakongomani icyo kibazo cy’abanyamurenge kiri Tre complexe Tre complexe jewe ku mashuri nize n'abanyamurenge ah. eh, ariko n'abakongomani bagenzi banyu mwiganye oh, mwakuranye oh. bafashije na perezida pere kabira gufata oya oh, abagenzi bacu abanyamurenge n'abakamereyo barinduka misi yose <laughs> n'abakamereyo usanga uno munsi ari mu kongomani iya ejo ari munyarwanda eh, kiretse nga mu burundi abarundi bafise amaso babona kure bavuze mm, nimuze kutwara amakaranga mu yacu Eh, ariko iwacu usanga bafise benshi nabakogomani mugabo bavuga yo muri ko none shaka ni kubaze umujournaliste ubu umuntu yavukiye mu Rwanda umunsi eh mm. ni mu nyarwanda ejo yatamuse mupaka ari mu kongomani none abo bantu tuzobamenya gute nicyo gituma nonega ngoyi bijya bavuga by'ubwenegihugu mm. nk'ubu abana bawe bavuki hano mu Burundi n'abarundi cyangwa n'abakongomani n'abakongomani 100% ntiyumva nabo banyarwanda nimba bavukiye mu Rwanda abavyeyi babo araba kongomani nabo ntibace baba bakongomani oya oya suko icyo kibazo cy'abanyamurenge kitegerezwa gusubira mu buke buke kugira kwitonda neza mm. eh ni kwitonda eh usanga abanyarwanda bose ejo tuzosanga nabo ntabakongomani si uko si abantu baje kuva kera baje n'imbuzi n'abarefije mm. eh? imbuzi z'abanyarwanda ubu mm-hmm. bose ngo ni abanyamurenge oya oh, ibyo bintu si byiza mm. eh, ni kwisubiramo none nk'ubu mwebwe musaba ikigangoye tube icyo dushaka uno munsi kwaza iyo ngwano kwanza ihagarare abantu be ko barafa mhm. muri kongo eh, niba iyo eh, ngwano kwanza ihagarare mhm. nicyo tushaka tushaka amahoro twese mhm. eh, iwacu muri kongo mukongomani wese ashaka amahoro tushaka kubana mu mahoro mm. ibisigaye rero tuvugane u rwanda ruvuge neza jya weshaka iki n'iki n'iki twicarane tuvugane neza n'uburundi nabwo ntibuvuge gushaka iki n'iki n'iki oya uburundi uburundi n'abagenzi uburundi nta ngorane dufitane n'abagenzi n'abajya n'abagenzi kuko nakubwiye ko turi umuryango umwe oya oya oya mu muryango usanga ariwo umusuma ububandi <laughs> abanyarwanda n'ababandi <laughs> reka kumbure eh. eh, kujya na bwera placide ntitugaruke ku mazina y'abantu batari hano mu kiganiro eh. ah, reka dusigaje iminota itanu kugira turangize kino kiganiro ari umwe ashobora kwakura turashobora kumwakira kugira agira cyashikirije hama mu duce turangiza kino kiganiro cacu Chibare chachu Ima mwiba hari nini Umutima wagutse Nabantu babaga akayaga n'ikiyaga mm, ata uri ku murongo reka turangize na ngo itumba boniface umunyamabanga w'abakongomani baba hano mu gihugu cyacu none ngoyi uno munsi mwebwe nk'abakongomani muri hano mu gihugu cy'u Burundi ni giki eh, muri ko murafasha cyane cyane kugwaruka kugira muruhe Eh, amavalere eh, mu ruhe imico n'imigenzo hariya iwanyu kumbure ejo na ejo y'ejo eh, nimwasubirayo bazoba barugwaruka rumeze neza ruzoshobora gukorera igihugu cyabo cya kongo kubwira ngo abana bacu cyangwa abana bato bato mm. Euh, jeunesse twebwe dufise ikintu yitwa ama association amashirahamwe mm, amashirahamwe dufise amashirahamwe mm. menshi yo mu gihugu cyacu turazifise nga mu Burundi kandi zose zizwi n'amategeko eh dufise kenshi amanama nga kuri ambassade yacu yo muri Kongo tukigisha abana bacu akarangamutima k'igihugu cyanyu murakabigisha ego misi yose turabigisha turigisha abana bacu wewe ijya ejo uzosubira muhira iwacu iwacu nuku nuku bigenda buku nuku turabigisha neza mm. abana bacu none we kumaze imyaka mirongo ibiri uri hano mu gihugu utegekanya gusubira inyuma ajyana gutaha muhira gutaha muhira mm. ni vuba e, ni vuba turaba turaraba kwanza iyi ngwano mm, ihagarare kwanza e, none nzosubira muhira ariko amasasu ko ravuga mm. oya ntibikunda mm. mu masegonde matatu mm, n'igiki usaba abategetsi ba hano mu gihugu cyacu abategetsi bo mu Burundi nibatureke kwanza kutusaba amakaranga mu ndumisi yose nibareke kwanza tube turacyari abashasha mu muryango wa East African Community mm. nibatureke kwanza yo mamisako komisi yose jewe misi yose urumva ejo ni kwa mbere mm. uzosanga baradodora bandi abana banjye eh, abapolisi barasubiye kuza none iyo ni traumatisme mm. eh, niba tureke kwa usaba yuko eh. igabanya isakwa ama mukarondera ibipapuro bituma muba niba tugire kwanza ibyo bipapuro bitwa gute mm. kenshi usanga mundu watanze CPG oya oh, ni si sio mm. kuba mu Burundi none batugire mugabo namwe mugire ingufu murondere ibipapuro bibatuma muba ibyo bipapuro bitwa gute bitwa gute kwanza niba tugire ibipapuro impapuro turondere mm. tuzobirondera mm. nibatugire kwanza nibatukoresha inama mm. eh, bakoresha abakongomani inama eh, abo bakongomani turabaye ya atatu cyangwa amezi ane kugira ngo murondere ibipapuro ibipapuro ni ibi ni ibi ni ibi murakoze cyane ngo eh.